kitab Jam'un Nihaya fi Al-Khair wal-Ghaya karya Imam Ibn Abi Jamrah Al-Andalusi Al-Maliki yang wafat tahun 695 Hijrah itu mukhtasar pada kitab Sahih Imam Bukhari maka kita sambung pada muka surat pada hadis yang ke-36 itu daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata barang siapa yang terlupa menunaikan solat maka hendaklah dia mengenakan salat apabila dia ingat padanya dan tidaklah dikenakan kafarah ke atasnya melainkan dia perlu melaksanakan salat tersebut dasarkan firman Allah Subhanahu wa taala aqimus salata lil dzikri justru hadirin yang dimuliakan Allah taala sekalian orang yang yang terlupa untuk solat tidak diambil dikira dosanya tetapi apabila dia telah menunaikan tetapi apabila dia ingat maka perlu dia menunaikan solat dan tidak berdosa bagi mereka yang tidak berdosa bagi mereka yang diangkat taklifannya tanggungjawab kepadanya sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'a ummati an salas itu diangkatkan terangkat dosa daripada umatku daripada tiga perkara iaitu antaranya ialah apabila dia terlupa maka dia diangkat dosanya justru barang siapa yang lupa untuk solat maka apabila dia telah teringat untuk solat maka dia telah menunaikan solat tersebut dan sekiranya dia tidak menunaikan solat ketika dia ingat maka ia dikira sebagai berdosa justru dan orang yang meninggalkan solat tidak dikenakan kafarah kerana ia perlu solat apabila dia telah ingat kepada kepada dia وهناك من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها أي وقت وجودها عليها لأنه التمام لا تبقى الصلاة فذلك وقتها أي وقت وجود أدائها عليها يبقى النوم لا يرفع التكليف والنسيان لا يرفع التكليف لكن الإغناء يرفع التكليف فرق بين النوم وبين الإغناء فإذا دخل الإنسان مثلا في غيبوبة كوما يحكيش يعني كوما يعني دخل في غيبوبة فقد الحس فقد الوعي مع بقاء الحياة وماذا استمر على ذلك عدة أيام فإذا أفاق هل عليه إعادة ما فتاه تبيد أنه ليس عليه إعادة لأنه رفع عن التكليف والفرق بين الإغماء والنوم أن النوم إذا نبه تنبه وأما الغيبوبة فمرة إذا نبه لا وبالتالي إذا دخلت الغيبوبة في شهر رمضان وأفاق بعد هذا الشهر لا يجب عليه قضاء صدقة لأنه كما مر عليك كذلك المذموم إذا أفاق المذموم إذا أفاق ليس عليه إعادة ما فاته وقت المؤمن لأنه مرفوع عن الكبير ولكن مجرد أن يفيق عليه أن يؤدي ما وجب عليه وهناك فرق بين النوم وبين الجنون وهو زوال العقل بجنونه وكذلك زوال العقل بمرض فإذا زال العقل بدون حوار زال مع التكليف أما النوم فليس فيه زوال عقلي لماذا؟ لأن النائم إذا أشبه تنفذ فالنائم مكلف ولكن التكليف معطل بحين أن يستيقظ فإذا استيقظ عليه قضاء نفاته حالا حاله ولي Kata Fadhil Syekh, maka barang siapa yang tertidur atau terlupa, maka hendaklah dia tunaikan solat pada waktu ini. Maka tidur tidaklah mengangkat akan taklif tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Demikian juga lupa tidaklah mengangkat taklif kita kepada Allah Subhanahu Wa Demikian juga pingsan, kalau kita pingsan, maka tidaklah juga terangkat taklifan kita. Maka, apabila seorang itu dia telah pingsan, Maka setelah dia sedar daripada pingsannya, maka di sana ada perbezaan di antara mereka yang lupa dan juga pingsan. Demikian juga orang yang gila apabila dia apabila dia demikian juga orang yang yang gila maka dia terangkat taklifan. Ini berbeza antara orang yang gila maka dia diangkat taklifannya. Maka tidak perlulah dia untuk menunaikan salat dan sebagainya. Demikian juga di sana terdapat perbezaan antara mereka yang tidur, lupa dan juga gila. Maka tidur itu tidaklah tidaklah menghilangkan taklifan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sekiranya kita tidur masih lagi diamanahkan kita untuk taklif. Kita mukallaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlu melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka hendaklah kita memfadhakannya ketika mana kita telah sedar daripada tidur kita. Maka di sana juga terdapat perbezaan antara mereka yang tidur dan juga pengsan. Apabila bagi masalah apabila mereka sengaja untuk mabuk, maka perkara tersebut tidak menghilangkan eh, taklifan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya mereka sengaja minum arak, maka ia dikira berdosa walaupun telah hilang akannya maka wajib untuk dia mengqadakan solatnya yang telah ditinggalkan ketika mana dia mabuk ataupun ketika mana dia sakit. Kita kata masalah nak cara kesalahan alimnya dan cara kesalahan isinya kalau nama wajib alaihi ada rumah yang nama istilah atau yang tidak. Mengatakan masalah ماذا عليه لم يتناول الحديث والحديث ولذا حدث خلاف فقهي بين أحزاب المسلمين فذهب الشافعية ومن أخطأ إلى أنه يجب عليه قضاء ما فاته عمدا من باب أولى لأنه إذا كان وهو meninggalkan solat dengan sengaja maka ia tidak termasuk dalam perbahasan pada hari ini itu masalah ini dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala maka wajib qada akan solat tadi yang telah ditinggalkan ketika mana dia telah sedar daripada tidur dan dan seumpamanya maka dia telah maka dia telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hendaklah orang yang meninggalkan solat tadi hendaklah menyesal dan menunaikan solat itu ketika mana dia telah pun sedar. Sekiranya dia tinggal solat satu hari, maka hendaklah dia qada akan solat itu mengikut tertib susunan. Bisa Sekiranya dia meninggalkan sekiranya dia meninggalkan solat lebih daripada satu hari, ketidaklah sunat untuk dia mengikut tertib subuh. Itu mengikut mazhab Imam Syafi'i sekiranya satu hari dia tinggalkan solat maka hendaklah mewajiblah dia mengikut tertib. Sekiranya lebih daripada satu hari maka tidaklah sunat baginya mengqadakan solat mengikut tertib waktu tersebut. Dan mengikut pandangan Hanabilah maka mereka yang meninggalkan solat dengan sengaja tidaklah perlu untuk mengqadhakan solat tersebut dan ia diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya Allah ingin mengampunkan dosanya maka Allah akan mengampunkan dosanya sekiranya Allah tidak mengampunkan dosanya maka dia kira berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري كان صديقا لسيدنا أبا سعيد الخدري وسيدنا أبا سعيد الخدري رآه يهوى البادية أي يخلق من الأماكن لا يحب أن يختلط وأنه أن يرعى حيث أنه kerana ayah kepada Abdul Rahman iaitu Abi Sa'sah Al-Ansari Al-Mazini telah, telah dilihat oleh Abu Sa'id Abu Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu wasana Ibnu Sa'ib Abi Sa'sah ini suka untuk membela binatang ya, dan juga berada di kawasan gurun kawasan pedalaman maka Abu Sa'id suka untuk menjadikan hobi ataupun kegemaran ibni eh, kegemaran Nabi SAW ini daripada hobi kepada ibadah. Terus bagaimana Nabi SAW mengakui perkara-perkara yang disukai oleh oleh manusia ketika itu untuk ditukarkan tabiat mereka itu kepada menjadi suatu ibadah. Dan di sana terdapat kata-kata sufi yang menyebut kepada kita ar-ridha bil iqamah ainul karamah yaitu redha dengan kemuliaan yang nyata di sisi Allah Subhanahu wa dengan panggilan salat, kerana sesungguhnya tidaklah mendengar sejauh suara muazzin itu oleh jin dan manusia dan sesuatu apa pun yang mendengar itu melainkan mereka akan bersaksikan kepadanya pada hari kiamat kelak maka seolah-olah bila telah solat apa masuk di sini lah bila masuknya waktu solat maka hendaklah mengazankan yang meninggikan suara sekalipun berada di pedalaman jauh daripada orang ramai maka sembahyang yang seorang itu boleh menjadi pahala jemaah disebabkan dia dilawakan azan maka jin-jin pun turut sama mendengar azan tersebut dan akan suruh surat di belakang bersama-sama dengan orang yang melakukan azan tadi justru maka walaupun surat, walaupun surat itu solat seorang di kawasan pedalaman dan jauh daripada manusia maka dia telah mendapat pahala berjemaah kerana turut di, di belakangnya disembahyang dan dimakmumkan oleh jin-jin dan makhluk-makhluk yang lain. وهذا الحديث في بدايته كانه كلام موقوف على الصحابي كما هو كلام سيد ابي سعيد الخدري يسمى هذا الموقوف على الصحابي ثم في نهايته صرف عفوا قال ابو سعيد بعدما قال هذا الكلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي بدايته موقوف وفي نهايته مرفوع لانه لا يستطيع ان يعرف هذه المعلومات الا عن طريق فبداياته تظن على الحديث موقوفا لو Maka hadis ini dari segi sanaknya adalah mawkuf kepada para sahabat. Itu berakhir sanaknya kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Namun pada pengakhiran mata hadis ini disebutkan bahawa Abu Sa'id telah berkata Sami'atuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka telah menjadilah sanak ini marfu pada akhirnya itu pada mulanya menjadi mauquf terhenti sampai kepada sahabat namun pada akhir hadis ini hukumnya menjadi hadis yang marfu dan disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya aku telah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian yang aku sebutkan tadi itulah kamu mengazan salat dan telah kamu meninggikan suara kamu ketika melakukan azan Wa kana ma'a bil-hudriya tidak sama karena nama ini بالقليل فتتحول صلاته إلى جماعة ولو كان قليلا لأن كل إنسان له قليل معه وله ملك يخلو له حسناته وملك آخر يخلو سيئاته وكان يملي الجماعة إماما بمن معه من قليل ومن رقيب ومن عتيد وهذا من لطائف بعض الأولياء عن طريق إله dan keajaiban di kalangan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala ada di kalangan mereka yang bila solat secara bersendirian maka mereka akan niat untuk solat secara berjamaah yakni turut bersama solat dengan mereka ialah qarin iaitu pendamping ataupun qarin pendamping bagi setiap manusia adanya pendamping qarin maka orang para, para wali Allah Subhanahu akan niat solat sendirian dengan niat solat secara berjamaah

بكلامك لست يعني مدعيا بل هذا دليل على كمال الايمان sahabat sahabat kita Fadhil Ustaz Habib Nizam bahawa saya bukankah qarin bagi setiap orang beriman selain Nabi SAW adalah kafir maka jawab guru kita maka tidak memberi syarat kepada qarin kita ini mestinya kafir ada di kalangan mereka mungkin ada yang yang telah masuk Islam dan mungkin ada yang kafir. Sekalipun orang soleh tadi para wali Allah ini niat solat berjamaah sekalipun qarin itu bukan Islam kafir maka dia tetap menjadi imam untuk raqib dan atid itu malaikat yang di sisinya kanan dan kirinya. dia. Hadza kana ala yakum dari al-fatihah Ini adalah masalah berkaitan dengan al-fatihah yang ini melibatkan uh, rahsia-rahsia itu benda yang jarang-jarang berlaku bukanlah dalam bab perbahasan fiqah kerana ini hanya berkaitan dengan masalah wataif benda yang suatu yang nadir yang jarang-jarang berlaku dan ia tidak melibatkan soal perbahasan fiqah Adi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ثم يجب إلا أن نستعين عليه لست ولو يعلمنا في التأجير لاستبقوا إليه ولو يعلمنا في العفة والصدق لأتوهما ولو حبنا أي لو يعلم الناس ما في النداء أي الأداء والصف الأول أي في صلاة الجماعة من الأجر العظيم والثواب العظيم ثم لم نجدوا إلا أن يستلموا أن يقترعوا يرجعوها قرعة من يؤذن ومن يصلي بالصف الأول لفعلوا ذلك ولو يعلمون ما في التهجير والتهجير هو التفكير للصلاة قبل دخول وقتها وقيل خاص بيوم الجمعة وقيل خاص بصلاة الظهر المطلقة وقيل في أي صلاة يسمى تأجيل وهو أن تأتي المسجد قبل دخول وقت الصلاة هذا في حد ذاته له ثواب عظيم فمعنى التأجيل هنا على ثلاثة معنى بعض العلماء قالوا التأجيل خاصة بصلاة الجمعة والبعض قال خاصة بصلاة الظهر والجمعة في وقت الظهر وبعض العلماء قال هو رمز للنبي قبل دخول وقت أي صلاة ولو كانت في الليل ولكن نص على التأجير لأن وقت التأجير ووقت الهاجرة الشمس تكون شديدة ويكون الذهاب للمسجد فيه مخالفة شديدة للناس فنص على ذلك ويكون من باب أولى على وجود عوائد والله تعالى أعلم Namun hadis yang ke-38 daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Sekiranya manusia itu mengetahui apa yang terdapat ini pahala yang terdapat pada seruan azan Dan saf pertama dalam surat berjemaah Kemudian dia akan dapati Tidak ada dapati kelebihan tersebut Melainkan dia akan berusaha untuk uh, eh, Berkilik uh, eh, Istahamu Mengundi Mengundi Akan mengundi uh, Untuk siapa yang akan duduk di hadapan sekiranya dia mengetahui tentang apa yang dapat pada kelebihan. Itu sebagainya berlaku kisah Nabi Yunus AS ketika berada dalam kapal Bahtera yang beliau layari bersama-sama dengan orang ramai yang lain maka dia melihat siapa yang perlu dicampakkan dengan laut maka Nabi Yunus yang ditakdirkan untuk dicampakkan dalam laut. Maka demikian pada hadis tadi bahawa siapa yang mengetahui tentang kelebihan akan seruan azan dan saf pertama dalam solat berjemaah nescaya ramai yang akan membuat undi untuk mengambil giliran untuk di dalam dalam saf yang pertama dan demikian juga kalaulah mereka mengetahui kelebihan yang terdapat dalam tahjir dalam datang awal solat lastabaqu dia saya akan berlumba-lumba untuk datang awal solat dan sekiranya dia mengetahui tentang apa yang terdapat pada atama sunnah ni sunnah Aisyah ni justru Tidak ada antara lah, mereka yang berharap semua mereka berharap menjadi lelaki. ولذا قال لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء بالعتبة فالأعراب كانوا يسمونها صلاة العشاء العتبة ويسمونها صلاة المغرب العشاء يريدون أن تخلطوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء بالعتبة لأن النبي يحب أن يسمي كل شيء بمسمى حتى لا تختلف الحياة أما أنا لما أردت أن أبين فضيلة صلاة العشاء فلو قال العشاء لالتبس الأمر على بعض الأعراب الذين يسمونها المغرب لكن أراد أن تسميها باسم يعلم إليه فسقناها العقمة حتى يزيل اللبس وقصد بالعشاء الآخر وكذلك صلاة الصبح معروفة لا لأتوهما وحول لأن الأجر فيها كبير لأن الذهاب للمسجد في وقت الظلمة مع بعد عناء يوم طويل من العمل يقوم فيه مخالفة شديدة بالنفس وكذلك صلاة الصبح عندما تأتيها تأتيها بها bersegera awal datang solat maka para ulama menyatakan di sana ada beberapa pandangan iaitu yang pertamanya ada dikatakan datang awal solat Jumaat dan ada pandangan yang mengatakan datang awal ketika solat solat zuhur dan ada pandangan yang mengatakan pada solat eh, solat lima eh, solat lima waktu itu dan berkata guru kita bahawasanya barang siapa yang mengetahui akan pahala yang besar yang terdapat dalam atamah itu ada pandangan yang mengatakan antam ini adalah salat isyak dan ada yang mengatakan antam ini adalah salat maghrib namun dalam ini nabi nak masukkan adalah salat isyak kerana salat isyak adalah merupakan waktu yang terakhir pada waktu malam dan kerana malam yang besar disebabkan kegelapan malam datang ke masjid untuk melakukan salat secara berjemaah manakala malam besar bagi mereka yang melaksanakan salat subuh disebabkan kerana salat subuh memerlukan solat itu bangun daripada tidur selepas dia tidur maka dia memerlukan suatu keimanan yang kuat untuk datang solat di masjid secara berjamaah maka sekiranya mereka mengetahui kelebihan semua ini maka setentulah mereka akan datang datang datang solat pada subuh dan juga isyak ini walaupun terpaksa untuk jalan secara eh, merangkak-rangkak ataupun hatta terpaksa jalan dengan dengan perut mereka الصف الأول هو أفضل للرجال والصف الأخير أفضل للنساء يعني النساء يصلين خلف الرجال فأفضل صفوف النساء ما كان في آخرها لأنه يعني أقل في الاختلاط مع الرجال وأفضل صفوف الرجال ما كان في أولها خلف الرجال لأن مبنى النساء على الستر وعلى الاختلاط والنساء كن يصلين في عصر النبي خلف الرجال والصبيان في المسجد بلا ساتر ولا جدار ولذا حث النساء أن يصلين في الصفوف المؤخرة كلما تأخرت المرأة في الصف كلما كان أفضل لها لأنه أسرع لها تسقط بالصفوف التي معها وكلما تقدم الرجل في الصلاة كان أفضل لها لأن إظهار شعائر الله مطلوب من الرجال أكثر مما هو مطلوب من النساء ففي إظهار الشعيرة وفي التفكير للمسجد وفي الصلاة على الإمام مباشرة وفي الصلاة في الصف الأول أفضل من الصف الثاني ويمين الصف الأول أفضل من يسار الصف الأول ويمين الصف الثاني أفضل من يسار الصف الأول وأفضل من يسار الصف الثاني ويسار الصف الأول أفضل من يمين الصف الثاني يعني أنت إذا اخترت أن تصلي الصف الأول تختار اليمين فإن كان اليمين ممتلئ فاختار اليسار لأن يسار الصف الأول أفضل من يمين الصف الثاني l'interiore. Che è afdal bagi lelaki ialah saf yang pertama. Manakala saf yang paling afdal bagi kalangan muslimat atau kalangan perempuan ialah saf yang paling akhir. Kerana apa? Kerana saf yang perempuan yang paling akhir ini adalah jauh untuk berlakunya pencampuran dengan lelaki, dengan saf lelaki. Ketika zaman Nabi SAW, maka perempuan di zaman Nabi solat di belakang saf dan kanak-kanak saf di belakang saf lelaki dan kanak-kanak dan tidak tidak adanya sita tidak adanya uh, eh, lansir tidak adanya pelindung antara uh, eh, saf lelaki dan saf perempuan maka maka saf orang lelaki yang paling afdal adalah saf yang pertama kenapa sebab saf yang pertama ini untuk menzahirkan syiar Islam itu menunaikan solat secara berjemaah manakala saf maka kanan saf yang pertama adalah lebih baik daripada lebih afdal daripada saf di sebelah saf pertama di sebelah kiri maka demikian saf kiri yang pertama lebih afdal daripada saf kanan yang kedua dan demikian saf kanan yang kedua lebih afdal daripada saf kiri yang kedua demikianlah seterusnya maka ditanyakan soalan tadi bagaimana dengan sitar kain yang menghalang antara jemaah sah jemaah lelaki dan jemaah perempuan maka kata guru kita maka sitar atau langsir ni ataupun penutup penghalang antara sah lelaki dan perempuan ini adalah perkara baru tidak terdapat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namun hendaklah kalau kita mahu menggunakan sitar ataupun pelindung ini penghalang ini hendaklah menggunakan sitar yang tidak terlalu tebal iaitu yang boleh dilihat sah di bahagian depan supaya tidak berlakunya kesilapan dalam melaksanakan solat secara berjemaah. Maka <coughs> mereka yang solat dengan sitar yang tidak nampak maka sah solatnya dengan uh, imam yang solat di hadapannya dengan jemaah lelaki yang di hadapannya di kalangan perempuan maka sah tidaknya tidak mereka mengikut solat mengikut jemaah tadi tetapi bahaya kerana takut untuk berlaku kesilapan bukan tidak sedar kerana mungkin imam akan sujud sahwi menyebabkan makmum mungkin tidak sedar akan bangun rakaat yang seterusnya dan beliau juga menyatakan bahawasanya di masjid beliau di masjid Al-Muqattam di Qahirah maka beliau mengadakan sita tempat penghalang antara saf lelaki dan saf perempuan tetapi penghalang yang boleh untuk nampak keadaan yang berlaku di hadapan soft uh, eh, lelaki tadi. Ada di perkara Rabbil Allah Maqal Bainana Rahmu Sambi Ma'adhi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sallam Ma'adhi Sami Yang Salat Salat Muqtada Fana Sallam Qala Masyarakat قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتيتم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاته وخلفه من يصلون سمع ضربات في المسجد صوت أقدام تجري وثياب تتحرك فلما انصرف من الصلاة قال ما شاء الله ما الذي حدث ما هذه الكلمه قالوا يا رسول الله استعجلنا الى الصلاه حتى ندرك معك الصلاه فجئنا مسرعين ندري فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم حرصهم على ذلك انهم في صلاه ما داموا يذهبون الى الصلاه ولذا لا داعي للعمل بل عليهم السكينه والوقار اذا جاءوا الى الصلاه فاذا ادركوا ما أدركوه حسب لهم وما فاتهم يقضوه بعد وما أدركهم فصلوا وما فاتهم فاتهم وفي رواية أخرى أنت في صلاة ما لم ينهزك إلى الصلاة منذ أن تخرج من بيتك أنت في صلاة فإذا سرت حتى في الشارع تسير عليك السكينة أو فلا داعي للعجلة وهذا دليل محلها الأركان والأعضاء والحرص على العبادة محل القلب والله ينظر للقلب ويعطي ثوابا أكثر من العمل لأنه القلب يرفع ثواب عمل الجوارح على حسب النية Dalam hadis yang ke 9 daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya dia telah menceritakan kepada kita bagaimana suatu hari kami telah solat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kami lalu dia telah mendengar Nabi telah mendengar bunyi bising disebabkan pergerakan kaki para sahabat untuk solat maka setelah selesai solat maka Nabi bertanya kepada para sahabat apa yang kamu lakukan apa yang dah terjadi dengan kamu ini sehingga berbuat bising lalu berkata para sahabat kami bersegera untuk solat wahai Rasulullah. Lalu Nabi berpesan dalam dalam hadis ini, maka janganlah kamu berbuat demikian. Apabila kamu hendak datang mengerjakan solat, maka hendaklah kamu ini dengan hendaklah kamu datang dalam keadaan yang sakinah, dalam keadaan yang tenang, tidak terpupuh gapa. Maka sekiranya kamu dapat apa yang dalam solat itu, maka dapatlah rakaat tersebut, maka yang tak cukup hendaklah kamu sambung tambahkan rakaat tersebut. Sekiranya dapat rakaat bersama-sama dengan imam, maka dapatlah rakaat tersebut. Maka apa yang telah kamu tinggalkan itu telah kamu sempurnakan salat tersebut. Maka Nabi nak mengajar kepada kita tentang sifat tenang dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketenangan ini merupakan sifat sifat perbuatan anggota badan. Adapun al-hirsu iaitu eh, menjaga menjaga dengan perhatian menjaga dengan bersungguh ialah bukan melibatkan anggota badan sebaliknya melibatkan dengan hati maka seharusnya lah kita datang solat dalam anggota yang tenang tidak tergopoh-gapa dan hati yang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan solat kepada Allah Subhanahu wa taala Maka dia berkata kepada الأكواب والطعام في هذا الحديث يبين أن الإنسان لا يقوم في الصف عند سماع الإقامة إلا إذا رأى الإمام لماذا؟ لأنه لو قام بمجرد سماع الإقامة والإمام غير مقبول ربما يتأخر الإمام فيقول عليك القيام فيشق عليك الأمر وإذا شق عليك الأمر عدت إلى الجلوس ولا شك أن القيام أعلى من الجلوس فلم يرد النبي أن تتلبس بالأعلى ثم تتجنب فأراد له شفقة فيه ألا يقفوا حتى يروا هذا إذا كان yuqaddimuna ma arada Allahu taqdima wa yu'akhiruna ma arada Allahu ta'khira. Dan ahli Allah bahwa tempat yang terakhir subhanallah. Ke hadis yang keempat 40 ini maka daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda apabila kamu apabila telah diqamatkan solat maka janganlah kamu berdiri melainkan telah kamu nampak aku maka hendaklah kamu bertenang dan uh, eh, waqar tidak berbukuh berbukuh apa. maka hadis ini menjelaskan tentang Nabi melarang untuk tidak bangun tidak jangan makmum bangun untuk solat secara berjemaah melainkan setelah nampaknya imam untuk solat kerana keadaan berdiri itu adalah lebih tinggi berbanding keadaan yang duduk maka Nabi menyatakan di sini janganlah kamu bangun setelah nampak imam telah datang untuk imam yang bersifat rawatib imam yang telah ditugaskan untuk melaksanakan solat berjemaah maka jangan sekali kita bangun untuk solat setelah diqamahkan melainkan setelah ha, nampak imam yang menjadi imam murawatib itu datang untuk mengimamkan solat. Maka di sana terdapat pandangan para ulama terhadap masalah bangun untuk mengerjakan solat setelah diikamahkan. Terdapat tiga pendapat. Yang pertama yang pendapat Ahnaf, ulama dalam mazhab Hanafi menyatakan bila mana ada imam datang untuk solat berjemaah maka setelah diikamahkan maka makmum dengan nak bangun untuk mendirikan saf untuk solat secara berjemaah pada permulaan iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika Bilal iqamah, maka makmum semua ikut pandangan mazhab Ahnaf kena berdiri di saat permulaan iqamah itu. Dan ketika imam ketika Bilal menyebut qad qamatus salat, qad qamatus salat, imam perlu terus takbir Allahu akbar memulakan solat berjemaah. Itu pandangan mazhab Hanafi. Adapun pandangan mazhab Imam Syafi'i, maka makmum akan bangun setelah diiqamahkan apabila setelah habis selesai iqamah. Setelah selesai iqamah, maka makmum berdiri untuk melaksanakan solat secara berjemaah dengan kehadiran imam. Adapun pandangan mazhab Hambali, maka ketika disebutkan qad qamatus salat, ketika Bilal menyebut qad qamatus salat, maka ketika itulah makmum kena berdiri untuk menunaikan solat secara berjamaah dengan kehadiran imam yang bertugas dan sekiranya kalau imam sekiranya imam tidak ada tidak terdapat yang imam ketika diiqamahkan di maka maka hendaklah dia terus berdiri dan terus menunaikan solat agar tidak berlakunya taraduk, berlakunya ragu-ragu untuk duduk semula, maka perlulah untuk terus melakukan solat secara berjemaah. Maka sebab itulah ulama-ulama tasawuf menyebutkan kepada kita, perlunya kita ini mendahulukan perkara-perkara fardu berbanding dengan perkara-perkara yang sunat dan mendahulukan zikir berbanding dengan rehat. لأن أن لا يتأخر الإمام للخروج طالما موجود في الحكم المنفصل المسلم حتى تنتهي الإقامة الأولى أن يظهر مع الإقامة الأولى هذا هو السنة الأصل فإذا خرج 死了，我也不知道。 فيها نوع الكرامة إذا كان أكثر من اللازم لكن تجوز طالما لم الصلاة ولو كانت كثيرة عند الخارجين ولكن مع الكرامة لو كانت كثيرة والشافعية لا يجيزون ذلك بل لا يكبر إلا إذا وقف في الصلاة لا يكبر إلا إذا وقف في الصلاة لأننا قلنا قبل ذلك ما أدركتم ما فاتكم فصلوا وما أدركتم فإيه فصلوا وأنت في الصلاة وأعلي الأولى والأولى أن تفعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فعل ذلك الصحابي قال له زادك الله حرصا ولا تعود زادك الله حرصا ولا تعود يعني نهاهم يعود مرة ونهي دليل نهي للأمة فلا يفعل ذلك أحد والله تعالى أعلم Disuruhkan masalah tadi tentang ulama yang lambat Eh, datang untuk salat maka di situ para makmum tidak perlu untuk menunggu imam maka teruslah menunaikan salat sekiranya imam terlalu lambat datang salat mengimamkan salat maka sekiranya makmum eh, sekiranya imam itu telah keluar daripada eh, tempat pemilik maka di situ muazin yang azan bolehlah untuk diqamahkan namun sekiranya telah imam datang terlalu lambat maka terus kalau solat tanpa perlu menunggu imam kerana akan menyebabkan solat akan dilambat untuk ditunaikan maka eh, dalam masalah yang kedua ialah tentang bolehkah takbir di luar saf takbir di luar saf berjemaah maka eh, Syekh menyebut kepada kita terdapat dua pandangan pandangan mazhab Maliki ialah harus untuk makmum yang terlambat itu untuk mengangkat takbir di luar saf jemaah lalu berlakulah pergerakan dalam solat itu ke dalam saf namun bersama bersama dengan hukum yang makruh adapun mazhab Imam Syafi'i maka tidak tidak boleh eh, kita bertakbir di luar saf mereka setelah sampai ke saf barulah boleh bertakbir untuk solat secara berjemaah berdasarkan kepada hadis yang sebelum ini maka fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu bila kamu sempat untuk mendapat rakaat bersama dengan imam maka sempatlah kamu Sehingga kamu terlepas apa yang dilakukan oleh imam maka adalah kamu menyambung rakaat tersebut Ada di orang yang kalau dia Allah Fahu qimat as-salat Fasawna nasu ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى به أي أن الصلاة قيمة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فسوى نفسه فهو وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقف في القبلة فأراد أن ينهي تذكر يقطر من رأسه فصلى Nah, hadis yang ke-41 daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah telah berkata, maka telah diqamahkan solat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua jemaah telah pun berada di saf, telah berada dalam yang sama dalam saf, maka Nabi pun telah keluar untuk mengimamkan solat. Lalu dia telah teringat bahawa dia telah berada dalam keadaan yang junub lalu dia berkata kepada para sahabat ketika itu hendaklah kamu tetap pada kedudukan kamu maka sehinggalah Nabi datang ha? eh, sehinggalah Nabi datang sehinggalah Nabi datang kembali ke soft tadi maka Nabi pun kemudian mandi dan kemudian Nabi keluar kepada para sahabat untuk imamkan solat dan dapati pada rambutnya basah ha? dengan titisan air dan Nabi mengimamkan solat melindungi yang di sini Nabi menyuruh kepada para sahabat untuk menunggu menunggu Nabi untuk uh, melakukan untuk Nabi mandi. Itu mandi dulu. Awal ini Uqimat as-salat masawrat nasu sukufat Dalla ala anna kesuat sukuf sunna Amma kan diwa'id as-sahabat Amna an-yamur Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Kwa sababu usukuvu ni wala sana kwa baina ya sio ni usukuvu sio na mstari wa yeye kwa Mungu Mungu Maka dalam hadis ini Nabi mengajar kita tentang sunnah taswiyah tasufuf. Itu sunnah untuk membetulkan saf, meluruskan saf. Itu yang merupakan sunnah Nabi sehingga ya, eh, sing, eh, berterusan sampai ke hari ini. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل هنا أنه خرج بعد تسوية السكوت وبعد الإقامة وهذا يخالف الحديث الذي قبله في ظاهره في ظاهرها وللرد على هذا إجابتان إما إجابة أن هذا الحديث الحديث هي السبب في الحديث الثاني الأول الأول اللي قرأناه أن النبي لما أطال عليهم الوقوف وذهب يغتسل أمرهم بعد ذلك أن ويحتمل أن يكون النهي عن القيام بعد سماع الإقامة إلا إذا رأوا هنا هذه الحادثة تحتمل هذه إجابة ويكون حديثة الحديث الأول جاء بعد الحديث الثاني واضح هذه إحدى الإجابة الأخرى أن هناك تقديم وتأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وأقام الصلاة وكان ناسيا أنه جنوب وأن هنا جاء على سبيل تقديم ما يستحق تأخير وتأخير ما يستحق تقديم وهذا كثير في كلام العرب واضح فهمت التعبير يعني كثير في كلام العرب أن يقدم ما يستحق التأخير أو يؤخر ما يستحق التقديم في أثناء الكلام المعتاد يعني مثلا في حديث الوضوء قال فأدبر بهما وأقبل فأقبل بهما ورد يقول فأقبل بهما ورد مش كده؟ يقوم يقول إيه فأكبر بهما وأقبل يقوم يعكس على عدد العرب ساعات يقدم ما يستحق التأخير ويؤخر ما يستحق التأخير فربما يكون هذا أيضا من باب هذا أن الراوي اهتم بتسوية الصفوف ولم يهتم ببيان ترتيب خروجها اهتم بذلك فبدأ به بدأ بذكره لا يدل هذا على أنه حدث قبل خروجه واضح كأنه تم بما بدأ بما اهتم به أن الناس وقفوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم عندما تذكر أنه على ذلك بعد خروجه فتوكل إلى الله أو يكون بهذا الترتيب الفعل وأن هذا دعا النبي أن أن يقوموا حتى يروه ke hadis yang ke-41 ini seolah melihat zahirnya seperti bercanggah dengan hadis yang sebelum ini iaitu Nabi melarang untuk diqamahkan melainkan setelah nampaknya imam ha, untuk mengimamkan solat dalam hadis ini seolah bercanggah dengan hadis sebelumnya iaitu Nabi dalam hadis ini Nabi keluar solat keluar untuk mengimamkan solat apabila apabila, apabila telah diqamahkan dan telah lurusnya saf-saf jemaah untuk solat maka Nabi pun keluar. Maka di sini terdapat perbahasan para ulama. Barangkali hadis yang pertama itu hadis yang pertama sebelum ini yang telah kita bicarakan sebelum ini itu hadis itu yang telah datang selepas hadis yang kedua. Ini hadis yang kedua ini berlaku dahulu kemudian setelah itu Nabi datangkan hadis yang pertama tadi itu Nabi melarang untuk diiqamahkan melainkan setelah nampaknya imam. Iaitu hadis yang pertama melarang untuk para sahabat berdiri untuk menaikkan solat secara berjamaah melainkan setelah nampaknya imam berlaku setelah berlakunya peristiwa ini iaitu Nabi telah keluar lambat maka Nabi teringat Nabi ini tidak menaikkan tidak masih dalam keadaan berjunub maka Nabi minta para sahabat untuk tunggu dahulu sehingga selesai Nabi mandi junub dan Nabi keluar untuk mengimamkan solat. Dan ada pandangan yang mengatakan ini perkara biasa dalam adat orang Arab untuk takdim dan takhir. Seperti contoh dalam ha- dalam hadis wuduk, maka diceritakan riwayat menyatakan Nabi Nabi berwuduk menyapu kepala dengan sapuan ke belakang ke hadapan dan kadang-kadang ada juga menyebut sapu daripada depan ke ke belakang. Daripada depan ke belakang. dari belakang ke hadapan. كان معتدل المزاج في العبادة لا يمكن للوسواس بل كان يغتسل غسلا منضبطا في أقل وقت ممكن بأقل قبل من الماء وهذا يدل على أن الإنسان عليه أن ألا يستغرق وقتا juga terdapat petunjuk-petunjuk yang lain di samping terhadap Nabi menurut para sahabat tunggu untuk Nabi untuk Nabi mandi janabah. Antara petunjuk yang lain dalam hadis ini adalah untuk menunjukkan kepada kita bahawa dalam hadis ini maka nak menunjukkan bahawa Nabi hanya mengambil waktu yang singkat untuk untuk melaksanakan mandi eh, junub itu mandi janabah. Bukan mengambil masa yang terlalu lama untuk eh, untuk mandi janabah tersebut seperti keadaan eh, yang lain yang lain manusia lain maka mungkin mengambil masa yang lama tapi nabi tidak mengambil masa yang lama kerana nabi yakin apa yang telah dilakukan perbuatannya untuk mandi tersebut dan dalil yang lain itu yang lain daripada hadis ini juga ialah menunjukkan bahawasanya nabi nak tunjukkan kepada kita tidak perlu untuk menghilangkan uh, janabah tadi dengan segera sebaliknya wajib dihilangkan janabah tadi ataupun junub tadi ketika mana hendak melaksanakan solat. Dan sambil itu dalil ini menunjukkan bahawa Nabi juga lupa dan ia menjadi adat manusia biasa untuk lupa dan Nabi semula-mula sesempurna manusia dan sekalipun dia lupa maka tidaklah ha, tidaklah datang aib kepada Nabi SAW dan Nabi merupakan manusia yang paling sempurna. وفي أيضا من الفقه أن النبي لم ينظر أن hatta la ya حتى حالة أدنى من الحالة التي فيوافق أيوة، نفس المعنى الذي قلناه في الحديث السابق كان يمكن أن يقول النبي اجلسوا بعض حتى يأتي لكن النبي قال على مكانه أي كما حتى لا يتحولوا إلى حالة أدنى من الحالة التي هم عليها وهذا يدل على أنك إن كنت في حالة مرضية من الله عز وجل فعليك أن تحافظ عليها ولا تنتقل منها إلى حالة رضية يعني رميها إن كنت في حالة مرضية لا تنتقل منها إلى حالة رضية أي إن كنت على طاعة فلا تتركها وتفعل ما لا يليق أيها المسلم هذا أدب نبوي يراعيه أهل الأدب Kalau dalam hadis tadi juga bila mana Nabi menyuruh para sahabat untuk tunggu sebentar untuk Nabi untuk Nabi mandi wajib tadi dan Nabi suruh mereka tunggu dalam keadaan mereka berdiri, tidak perlu untuk duduk kerana keadaan berdiri itu adalah keadaan yang paling tinggi berbanding dengan keadaan yang sedang duduk. Maka Nabi mahu supaya para sahabat tidak berubah keadaan kedudukannya daripada keadaan yang mardiyah yang diridai kepada keadaan yang radiyah yang yang agak rendah daripada martabat mardiyah itu martabat radiyah maka Nabi sudah mengajar kita tentang adab bila kita berada dalam satu keadaan yang mardiyah maka janganlah kita ubah pemikiran kita pada keadaan yang radiyah yang e, mengharapkan rida Allah dan mardiyah dalam keadaan yang kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya di sini adalah jangan kita berubah keadaan kita daripada keadaan yang mardiyah yang mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada keadaan yang radiah yang kita sendiri cuba untuk mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seolah keadaan kita berdiri tadi untuk menunaikan solat adalah keadaan yang mardiyah dan duduk dalam keadaan yang keadaan yang radiah maka Nabi nak ajar kita dahulukan keadaan mardiyah kepada keadaan yang radiyah. Kemudian فدل على ان عاده النبي الا يستخدم من شفه توفى يعني لانه خرج ويقطر راسه ماء دل على انه لم يستعمل وكان لا يفتن عند لان بيئه النبي كانت بيئه حاره وكان الانسان يترطب بالماء فاذا كان في نفس بيئه النبي بيئه حاره وتترطب بالماء مثل هذه البلاد التي نحن فيها الان مثلا فيسمى لك الا تستخدم من شفه مثلا إن كانت تتدرج في جلدك فلا تؤدي إلى مرض أما إن كنت في بيئة باردة وأن وجود الماء على أعضائك يؤدي إلى المرض فيكون السنة تأنب المرض ويكون تكفيف الأعضاء هو السنة Maka dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi tidak mengeringkan anggota badannya daripada basahan air. Dia tidak menggunakan kain lap untuk mengelap uh, rambut baginda Nabi SAW ataupun anggota ataupun bahagian anggota uh, badannya sehingga para sahabat nampak jelas terdapat kesan air pada rambut baginda Nabi SAW. Maka ini menunjukkan Nabi tidak menggunakan kain lap atau kain untuk menghilangkan atau mengeringkan eh, air yang terdapat pada anggota badannya. Namun dalam keadaan yang dalam keadaan tempat yang terlampau sejuk, maka bolehlah kita untuk menggunakan pengering ataupun untuk menggunakan alat untuk menghilangkan uh, air yang terdapat pada anggota badan supaya tidak berlakunya uh, eh, mudarat pada diri kita. Wa bil hadith hadha al-hukm bi لأن النبي لم يقل لهم أنه كان ذنبا نفسه ولكن الصحابي فهم أنه كان ذنبا بقرينة الحال لما وجد شعر النبي مبللا والشعر لا يبلل إلا في الغصن ففهم بقرينة الحال أن النبي حرام والنبي لم يقل لهم أنه ذنب فهذا يدل على جواز الحكم بقرينة الحال دون الأمر Maka dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahawa para sahabat Nabi melihat Nabi dalam keadaan yang basah rambutnya menunjukkan itu adalah satu qarinah, suatu bukti bahawasanya Nabi ini telah pun mandi. Dan Nabi tidak pun menyebut kepada para sahabat bahawa beliau mandi junub. Namun para sahabat mengetahui bahawa Nabi itu keluar dalam keadaan yang basah tadi dalam, dalam keadaan mandi junub kerana berdasarkan eh, kaedah dan hukum jawab hukumi بقرينة الحال نعم بقرينة يعني إذا رأيت الإنسان حاله يدل على أنه مسلم أحكم عليه أنه مسلم لا أحتاج أن أنا أسأله أو أختبره أو أمتحنه ويكتب مثلا إذا سمع الأذان يذهب يتوقف هذا مسلم بقرينة الحال إذا قلت مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وكنا مسلم بطبيعة الحال لأنه لا يقول صلى الله عليه وسلم من كتبه إلا المسلم إذا عطس فقال الحمد لله على كونه مسلم بطبيعة الحال لأن العطس يتبعه الحمد هذا هذا المسلمين وهكذا فتحكم بطبيعة الحال فهمت؟ من كان لم حديث وجدت رجل يسير مع امرأة قرينة الحال تقول أن هذه المرأة إما زوجته أو كذبا أو أخطأ فلا أسيء الظن به لأن المسلم لا يسيء الظن بأخيه هذا حكم البخاري من الحاكم خلاص صحابات وجدته في رمضان في رمضان يشرب الماء وانا اعلم انه مسلم احكم انه مريض معذور يخبرنا في الحال حتى لا يصير الظن به لا أقول أنه فاسد ذاب الواقع ثم بعد ذلك أكتب عليه فأقرأه هذا لا يليق المسلم مؤدب يلتمس العذر ليأتيه والنبي كان أقبل العذر المعتذر وكان يلتمس الناس الأعذار صلى الله عليه وسلم هذا كله تبع قانون نماذج كثيرة ممكن ننقذ إلى الفن ممكن نماذج ولكنها قاعدة Maka para sahabat tadi mengetahui hukum Nabi mandi mandilah mandi wajib dasarkan kaedah jawab suhu ini kuali dan tilhal. Itu harus berhukum dengan adanya petunjuk yang terdapat pada keadaan tersebut. Seperti contohnya ketika mana dilakukan azan, maka seorang itu mengambil wudhu. Maka mendatangkan hukum kepada kita bahawa orang itu adalah orang muslim. Kerana dia dilakukan azan, maka dia mengambil wudhu. Demikian juga bila orang itu bila orang itu uh, pada musim uh, bulan puasa maka barangkali seorang itu dia berbuka maka barangkali dia berbuka itu disebabkan dia sakit maka seolah Nabi nak mengajar kepada kita supaya berbaik sangka dengan sesama kita sekian terdapat kalina terdapat petunjuk yang menunjukkan bahawasanya seorang itu masih lagi Islam masih lagi saudara sesama Islam maka janganlah kita berburuk sangka sesama sesama Muslim هذا في غير القضاء بين الناس القاضي لا يحكم بالقانون أما المسلم يحكم بالقانون القاضي لا يحكم إلا بالشهود أو الإقرار أما القرينة فلا يحكم بها فيكون الحكم بقرينة الحال في غير القضاء في غير القضاء بين الناس يعني لو رأيت امرأة لا زوج لها وهي حال لا تحكمها مزاج فالحمل قرين على الزنا ولكن ليس لا يوجد شهود ولا يوجد إقرار فالقاضي لا يحكم على المرأة التي هي في بطنها جنين بغير زوج أن يقع عليها حد الزنا لأن القاضي لا يحكم قرينة الحال لكن لابد أن تعترف إقرار أو يأتي شهود واضح فيكون الحكم بقرينة الحال هذا في غير القضاء أما في القضاء فالقاضي لا يحكم بالقرار بل يحكم بالشهود ويحكم بالإقرار فهذه نقطة Maka ada pun kaedah yang harus dihukum berdasarkan karinah semasa itu adalah hanya digunakan kepada orang awam Ini kita sebagai orang biasa Muslim sama Muslim harus berhukum dengan adanya kalimah. Namun bagi fati seorang fati tidak boleh berhukum dengan menggunakan kalimah. Sebaliknya perlulah berhukum dengan menggunakan saksi. Sebagai contohnya, sekiranya terdapat seorang perempuan itu hamil dan dibawakan kepada pengadilan qadi, maka qadi tidak boleh menyampaikan perempuan tadi sebagai berzina disebabkan adanya qarinah dia, dia, dia itu hamil maka hendaklah qadi tadi mendatangkan saksi untuk menghukumkan kepada perempuan yang hamil tadi sebagai berzina. Makna di sini qadi tidak boleh menggunakan kaedah hukum dengan berdasarkan qarinah sebabnya perlulah mendatangkan saksi yang cukup. Sallallahu alaihi يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العالم وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة تعفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه هذا حديث من الاحاديث المشهوره التي يكاد كل مسلم يحفظها او على الاقل قد سمعها عده مرات سبعه يظلهم الله في ظله النسبه هنا نسبة تشريف في الظل المكرم لا ظل جسم الله عز وجل فيظن الله جسمك ظل هذا كلام مريض لا يخطر في بال قلب إنسان مسلم الواحد الله ظله هنا ليس المقصود به ظل لجسم بل النسبة هنا نسبة تشريفية كما نقول بيت الله نقول ناقة الله نقول كتاب الله نقول رسول الله نقول روح الله أي الروح التي خلقها الله خلقها رسول الله الرسول الذي أرسله الله بيت الله البيت الذي اختصه الله بالطواف فيه والعبادة فيه والصلاة فيه فالنسبة نسبة تشريفية ظله أي ظل المشرف في المكان المكرم يوم القيامة حيث تقترب الشمس من رؤوس العباد فيكونون هؤلاء في ظل الكرم في ظل الظليل يجعلهم الله في رواية تحت ظل عرشه فعرش الرحمن جسم يمكن أن نفهم منها أنه ظل العرش لا بأس بذلك فالعرش جسم أما هذه الرواية قال ظله ولم يقل العرش فنفهمها أنها إما أنه مفسره بروايه اخرى وهي ظل العرش أو أن هنا نسبة تشريف وتكريم لا نسبة تقسيم ونسبة أن الشمس تأتي على جسم لا تظل إلا هذا كلام بعيد عن ذهن الإنسان الذي يعلم أن الله ليس كمثله شيء وأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط وأن الله سبحانه وتعالى لا يقال أنه في يده سبحانه وتعالى لأنه كان قبل البداية وكان قبل الزمان وقبل المكان فسبحان الذي قهر الزمان بالأولية وقهر الفناء بالآخرية وهو الأول والآخر وهو الله الذي ليس فوقه شيء وهو الضابط الذي ليس دونه شيء هكذا هو عقيدة المسلم الذي يفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ke hadis yang ke-42 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala maka maksud zihrihi di sini pada hadis ini adalah untuk menunjukkan kepada tasyrif menunjukkan kepada kemuliaan eh, eh, menunjukkan naungan kemuliaan nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bukannya naungan yang bersifat jisim yang bersifat jisim yang bersifat jasmani sebagaimana disebutkan kepada baitullah iaitu rumah Allah bukanlah rumah situ terdapatnya Allah tapi rumah yang dinisbah rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian disebutkan kitabullah bukan bermaksud kitab itu kitab Allah tapi kitab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah, ruh Allah, ruh Allah Subhanahu wa taala bukanlah mana ruh Allah tapi dia adalah ruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat juga riwayat yang menyebutkan kepada kita, riwayat yang lain menyebutkan bahawa sana fi zil arsy Terdapatnya riwayat yang menyebut tentang berada di naungan arash Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini tidak disebutkan arash Allah ta'ala barangkali boleh jadi berada dalam naungan arash Allah dan boleh jadi berada dalam naungan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah itu maha agung, ialah awal, ialah akhir dan ialah akidah benar bagi orang muslim dan yakin dengan benar akan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha isa dan maha perkasa. ثم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أصحاب هؤلاء المكرمين المكرمون في هذا اليوم العظيم وهو يوم القيامة وقال لا جاء لأصحاب منها سبب في هذا الحديث فقال الإمام العالي لأن الإمام الذي يقول الناس لا يمنعه مانع من الظلم إلا خوف الله لأنه لا رئيس له فإنما قد تجعله من خلال منصبه يظلم الناس إلا أن يخاف الله فيعدل فخوف الله كان سببا في أن يكون تحت ظل عرش الله Dalam hadis tadi Nabi menyebutkan kepada kita tentang tujuh golongan yang mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Itu golongan yang pertama adalah imam yang adil, yakni pemerintah yang bersifat adil. Kerana kebanyakan para pemerintah banyak melakukan kezaliman. Maka sebab itulah pemerintah yang adil ini maka akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala sekiranya imam itu pemerintah itu pemerintah yang bersifat adil dalam melaksanakan tanggungjawabnya kepada masyarakat. Wa syabu nasha fi ibadatillah الشباب وقت ثورة الشهوة وقوة البدن مع وجود الفراغ فالشهوة وقوة البدن والفراغ يجتمع وقت الشباب وهذه كلها دواعي للمعاصي فإذا كان بالرغم هذه الدواعي الكبيرة إلا أنه كان مطيعا لربه دل على أنه تستحق أن يكون تحت ظل عرشك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبغض ثلاثة وبغضي الله يبغض ثلاثة وبغضي ثلاثة أشد يبغض الزنا يبغض الشاب الزاني وبغضي للشيخ الزاني أشد لأن الشيخوخة محل ارتفاع الشهوة فيسهل عليه قمع نفسه من الذنب أما الشاب محل ثوران الشهوة فالله يكره الزاني مطلقا سواء كان شابا أو كان شيخا ولكن بغضه للشيخ الزاني أشد لأن دواعي الشهوة في الشيخ أقل من دواعي الشهوة في الشاب فلما كانت دواعي الشهوة في الشاب تجعله يعصي ربه ثم برغم ذلك ينشأ في طاعة المولى فهذه كرامة لا بعد كرامة ولذا جعله من أهل الكرامة يوم القيامة dan golongan yang kedua dan pemuda yang hidupnya mereka sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan pemuda ini adalah golongan yang merupakan suatu umur yang banyaknya Eh, waktu lapang dan juga syahwat berbanding dengan eh, orang yang tua. Maka di sana Allah Allah Subhanahu wa taala benci kepada tiga perkara yaitu antaranya ialah Allah benci kepada pemuda yang berzina kerana pemuda ini biasanya memang memiliki nafsu syahwat dan sekiranya orang tua berzina maka lebih teruk berbanding dengan orang muda yang berzina kerana orang tua sudah pun lemah syahwatnya berbanding dengan orang muda. Maka sekiranya pemuda itu beragama dengan sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan suatu karamah, suatu kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala kerana pemuda ini biasanya kebiasaannya mudah cenderung dengan nafsu syahwatnya dan mudah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebabkan pemuda ini Maka kerana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dimuliakan oleh Allah itu mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. bil wa maqsud as-salat bil بالمساجد Ai الصلاة في bil أي ala as-salat bil الصلاة في المساجد a'la ibadah wa as-salat إذا كان الإنسان مشهورا في حياته أنه يرتب مواعيد يومه على الصلاة فلا طبيعي منه الصلاة المسائية وأن يومه كله مرتب على مواقيت الصلاة فهو يسعى ويذهب إلى عمله ولكن يعلم أنه في صلاة الظهر يصلي في المسجد الذي جوار عمله وإذا كان في صلاة العصر يصلي في المسجد الذي في طريقه إلى بيته وإذا كان في بيته يصلي المغرب في المسجد الذي جوار بيته وهو قلب معلق بالفساد حيثما توجه قلبه في المسجد يرتب حياته على هذا الشرط فإذا كان في سفر ويسير في الطريق مثلا وأذن الأذان أوقف سيارته من أي مسجد يقابل حتى يصلي لا يستطيع أن يعيش إلا بهذه الطريقة قلبه معلق صارت طبيعة سدية فطرة فلما كان على هذه الحالة العادية جعله الله سبحانه خلق لهذا العبد نعم، يوم القيامة وقد يكون الشاب الذي نشأ في عبادة الله قلبه معلق المساجد يعني قد تجتمع الخصال في واحد يكون إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله وقلبه معلق المساجد ويكون متصدق يخفي صدقته ويكون عفيفا لا يلزم للزنا ويكون باقيا في خلوته فتجتمع فيه كل الصفات في انسان واحد قد تجتمع قد تختلف واختراقها سعى لرحمة الله فلم يكن منك مريئا تجمع كل الخصال بل تكتفي بخصلة واحدة وإن كان فضل الله قد يجمعها في بعض الأشياء dan golongan yang ketiga adalah golongan yang hatinya terikat dengan masjid Iaitu mereka yang hatinya sentiasa ingat pada masjid Iaitu apabila datang menggunakan solat di masjid Itu walaupun dia bekerja, keluar bekerja, maka dia tetap hati yang terikat dengan masjid, maka dia akan sentiasa untuk melaksanakan solat di masjid yang berdekatan dengan tempat kerjanya. Demikian juga bila mana dia balik pulang ke rumah pada waktu petang, maka bila datang dia solat, maka dia terikat hati yang untuk datang ke masjid dengan solat di rumah. Dan demikian juga ketika dia berusafir, maka ketika berusafir hatinya juga terikat dengan masjid. Bila datang dia waktu solat, maka dia akan juga dengan solat tersebut. Boleh jadi golongan pemuda ini boleh jadi sifat-sifat ataupun golongan tadi boleh terdapat pada diri seseorang Muslim yang boleh jadi berada pada sifat boleh berada pada golongan-golongan yang berbeza. Maksudnya di sini adalah boleh jadi seorang pemuda itu dia pemuda yang beribadah kepada Allah dan masa yang sama dia juga adalah terikat hatinya dengan Muslim dan boleh jadi kesemua tujuh sifat tadi berada pada diri seorang Muslim dan boleh jadi kesetujuh tujuh tadi berada pada diri orang muslim yang berbeza-beza. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه كعلاقة المسلم بأخيه المسلم لا يوجد بينهما أحب إلا للإسلام وفي الإسلام لا يحب أن المصلحة الدنيوية ولا أن شيء يستفيد به إلا أنه كلما التقى به أحبه لأنه يذكره يعينه على ذكر يدله على الخير يشجعه على الخير فهو يحب من اجل فتعلق قلبه به ونحن نشير اننا نحب الصالحين ونحب الاولياء ونحب الانبياء والرجلان الذين تحبب لنا الاشتراك ان يكون معاصرين لبعضهم فقد تحب الرجل في الله وقد مات منذ سنه طويله لانك قرات سيرته بعد الله فقد لله وليا مات منذ 700 عام منذ 1000 العام واحببته في الله نحمد لله انه من اهل الجنه وقد يكون معاصرا لك وقد يكون ياتي بعدك فانت تحب كل طائع تحب كل صالح ولو ولد بعدك فالحمد لله الذي جعلها النبي مفتوحه هكذا قال رجلان تحابا في الله لم يكن رجلان معاصران لبعضهما تحابا في الله بل اطلقا لأن الموت لا يفرق بين الأرواح فالأرواح بدون مجاهدة ما تعرف منها الثلث وما تنافر منها الثلث فالأرواح لا يحكمها الحياة الدنيوية ولا يحكمها موت بل الأرواح لها علاقات ببعضها البعض مهما تباعدت الأزمان ومهما تباعدت الأيام والأماكن ولذا فإذا كنت تحب الصالحين فأنت لا تجادلهم لأنك تحب الصالح لصلاحه تحب الصالح لعلاقته بربه ولذا كأن أمة النبي تدخل في هذه السماء فلا يوجد واحد في أمة النبي مهما كان كثيرا إلا ويحب الصالحين فدخل فيها ولذا هذه الأمة أمة مرحومة بها وأنا أعتقد والله أعلم أن أمة النبي جميعها تكون في ظل في ظل الله حتى عصاه أمة يكون في ظل أنفسهم لأن ما من عاصم يعصم أمة نبيه إلا وقلبه مملوك بالندم والندم توبة فهو تائب حال معصيته لأن نفسه تلومه فهذا كله يدلك على عظم هذه الأمة التي من الله علينا ونسبنا إليها وأعلمنا فالحمد لله يعلم dan golongan yang seterusnya ialah pemuda yang berkasih golongan lelaki, eh, lelaki dan perempuan lelaki dan perempuan yang saling berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala bukanlah disebabkan kebendaan atau disebabkan perkara-perkara kebendaan semata-mata maka sebab itulah kita dituntut untuk mencintai orang-orang soleh, mencintai para wali Allah para wali Allah mencintai para anbiya dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala Barangkali wanita, barangkali seorang wanita itu telah pun meninggal, telah pun wafat bertahun-tahun namun namun bila kita baca sirah, baca kisah kehidupannya, maka kita jatuh cinta kepadanya, maka dituntut kita untuk mengasihi para kekasih Allah, para wali Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Nabi menyebut kepada kita rajulan tahabban. Rajulan tahabban itu dua orang lelaki, dua orang lelaki yang saling mencintai dan tidak diikat dengan dengan kalimah tamasur tidak diikat dengan saling mencintai bagi mereka yang sezaman sesama mereka sebaliknya Nabi buka luas kepada kita ialah boleh kita mencintai dengan orang-orang soleh yang telah kembali ke rahmatullah yang telah pergi meninggalkan kita sejak sekian lama ini kerana hubungan kecintaan sesama muslim ini tidak terikat dengan masa sebaliknya hubungan sesama muslim adalah, adalah boleh berlaku dengan hubungan kerohanian sekalipun walaupun telah berlalu tempoh masa yang begitu lama. Barangkali orang saya telah meninggal sejak sekian lama tetapi kita boleh berhubung, boleh berhubung dengan rohani, berkasih sayang dengan mereka. Maka bila kita suka orang soleh, maka adalah kita suka dengan sifat solehnya itu. Maka umat Islam keseluruhannya mempunyai sifat ini, sifat mencintai orang-orang soleh. Maka sebab itu mudah-mudahan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua orang Islam ada dalam golongan ini yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebiasaannya umat Islam yang melakukan dosa dan maksiat maka dia akan merasa menyesal. Dia dibuat silap maka dia merasa menyesal maka dia akan akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu kadama ولا يحصل الاجتماع البدن الجسدي ولكن الاجتماع على الطاعة أي اتفق على الطاعة وتفرق على الكفر سواء هذا الاتفاق كان اتفاق في نفس الزمان والمكان أو غير مقرر في الزمان والمكان Maka hubungan, hubungan kesayangan sama Muslim tadi Maka boleh berlaku sekalipun tidak terikat dengan مسجدا لله فما للمسلم ياتي المسجد ويصلي جماعه الا وقد اجتمع مع اخوانه على طاعه الله وما من مسلم يخرج من المسجد الا وتفرق على ذكر الله فهذا كله تدل في امه النبي والحمد لله الذي وسع على علينا فكل واحد من امه النبي له نصيب هذه السبعه والحمد لله وهناك الموقف الذي اجتمع فيه الخصال في الله أو اجتمع فيه أحسن خصل وذلك فضل الله يؤتيه Maka orang Islam ketika berada dalam masjid Maka mereka berhimpun jasad mereka Berkasih sayang kerana Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang Muslim bila keluar dari masjid Mereka berpisah Mereka berpisah kepada Allah Dan mereka ingat berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan inilah sifat yang terdapat pada umat Islam yang mudah-mudahan memiliki satu ciri golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala bila mana mereka mengasihi sesama mereka kerana Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan inilah kelebihan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi itu inilah kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala ورغم طلبات امرأة ذات منصب وجمال هناك أمر محذوف معلوم والنبي حذفه حياة وتركه للعلم فيه وهذا بيان كمال هذا النبي طلبته لماذا؟ معلوم طلبته لوقاعها والوقاع هذا أمر مذموم وأمر فيه جرح للمشاعر ولم يذكره النبي وهذا من أدب بلاغه صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نتعلم أدب النبي في البلاغ وفي تربية الناس فالنبي لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا بديلا بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أدبا وهو الذي علم الناس المهددين الأدب فهو إمام أهل الأدب صلى الله عليه وسلم فقال ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله أي طلبته في الحرام فقال إني أخاف الله لن تقع إلا خوف الله الأمور كلها هناك ولكنه لم يمنعه إلا خوف ولما كان على فيه حالة من العفة جعله الله سبحانه وتعالى تحت ظل عرشه يوم القيامة Dan golongan seterusnya adalah golongan itu lelaki yang diminta oleh perempuan yang mempunyai pangkat kedudukan dan kecantikan. Dan di sini Nabi tidak menyatakan apakah sebab dan tujuan perempuan tadi meminta kepada lelaki tadi. Ini menunjukkan kepada adab Nabi SAW yang Nabi semuanya yang paling menjaga adab. Dan di sini Nabi menyatakan sebab kenapa perempuan itu mengajak lelaki tadi melakukan sesuatu perkara. Menunjukkan di sini dalam perkara tersebut adalah perkara maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Nabi tidak menyebut perkataan tersebut dan Nabi nak menjalankan adab-adabnya ketika ketika bercakap. Maka difahami di sini ketika mana dijawab oleh lelaki tadi, faqala inni akhafu Rasulullah, maka lelaki tadi tidak mahu melakukan maksiat tadi kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu takut untuk melakukan perbuatan yang haram. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أي أن إخفاء الصدقة وعدم الإعلان بها وعدم الإعجاب بها وعدم إحصائها علامة وبرهان على أن هذا الإنسان يؤمن أن ما في يد الله أوثق مما في يده فلشدة إيمانه بما عند الله وبثقته بالله جعل لا يقصي ما ينفقه فيخرجه دون حتى أن تعلم شمال ما انفقت يمينه لأن الإنسان إذا أحصى ما له يحصيه بيديه يعده بيديه فمعناه أنه يضع يده بيده حيثما خرج يكفيه ولا يعلم من كم أخرج لله خالص وهذه خصلة أهل السخاء وهكذا أما الذي يعود ماله يوصي فيعود بيديه ويمينه فيمينه ويساره تعالى هنا أخرج ولكن هذه الحصلة تدل على أن إخفاء الصدقة مع عدم إحصائها أفضل من إخفائها مع إحصائها وفي كل خير وفي كل خير ولكن في درجة أعلى من الدرجة Kegolongan seterusnya adalah golongan yang bersedekah dengan sedekah yang disembunyikan tanpa diketahui tangan kanan kirinya apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahawasanya pula bahawasanya hendaklah kita mulakan sedekah dengan apa yang kita ada tanpa perlu kita berkira-kira eh, dengan apa yang sedekah kita keluarkan supaya sedekah ini adalah sedekah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu kita menghitungkannya namun sekiranya kita mengeluarkan sedekah Sehingga mengenai kan kita berkira-kira Menggunakan duit dalam poket kita dan kita mengira-ngira Satu ringgit, dua ringgit dan sebagainya Contoh di sini dari saya Maka ini menunjukkan kita Menyebabkan tangan kiri kita mengetahui apa yang tak disebutkan oleh tangan kanan Sebaliknya adalah kita sedekah Masuk tangan dalam poket Dan keluarkan apa yang dalam poket tanpa perlu mengira Sekiranya banyak, banyak sedekah yang kita keluarkan Sekiranya sedikit, maka sedikitlah sedekah yang kita keluarkan Maka itu juga dikatakan sebagai sedekah sehingga tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahui apa yang sedekahkan kepada tangan kanan. Sekiranya kita mengeluarkan sedekah dengan kita berkira-kira, mengeluarkan duit dalam poket kita dan kita berkira-kira dengan tangan kanan dan tangan kiri kita, itu menyebabkan tangan kanan kita mengetahui apa yang hendak kita keluarkan dari tangan kiri kita. Maka mudah, dia akan mudahkan kita tidak mendapat sifat golongan yang yang disebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. قبله لو أن امرأة طلبها رجل تلك الصفات هل هي بنفس الدرجة أو لا شك أن رجل طلبته امرأة كذلك امرأة طلبها رجل فقال إني أحبه لأن أرض بالإيش المسألة أرض بالإيش بنفس الدرجة نفس الدرجة نفس الدرجة لأن النبي كما عبر الرجل عبر الرجل على سبيل التغيير وليس على التخصيص يعني مكلف فالمرأة والنساء شقائق رجال الأحكام ولو امرأة تولت ولاية وعدل كانت كلمة العدل لو امرأة أحبت امرأة الله كانت ترى أولئك أحبت وهكذا فالمقصود ليست الذكورة ولكن المقصود هنا المكلف المكلف bosque de la ra Soalan kita dengan tadi dalam Golongan yang sebelum ini disebutkan Rajulun Talaban sumra'atun Zatul mansibin Maka adakah di sini kebiasaan yang eh, disebutkan laki yang diajak oleh perempuan Ataupun boleh, boleh berlaku perempuan eh, laki juga mengajak orang Tengah Barangkali boleh jadi lelaki itu diajak oleh orang perempuan Dan boleh juga orang perempuan itu Diajak oleh orang lelaki Ini jadi dalam keadaan eh, kebiasaan dalam hadis ini menyebut rajul untuk menunjukkan kepada bangsa untuk rumus kepada taklif sahaja bukan menunjukkan jantina semata-mata maka bagi golongan yang seterusnya adalah golongan yang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersendirian lalu sehingga menyebabkan mengalirnya air mata ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka menangis ini Mungkin sebab-sebab yang berbagai Mungkin disebabkan menangis kerana khusyuk Menangis disebabkan putuh Menangis disebabkan gembira Menangis disebabkan dosa-dosa dan sebagainya ya, Itulah di sini, SAW menunjukkan kepada kita dua jenis mata yang pelihara dari neraka Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang matanya menangis kerana mereka yang berjaga malam kerana berjihad fi sabilillah dan mereka yang matanya menangis kerana kerana berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث أخرى في خصال فجمع العلماء من كتب السنة المختلفة فوجدوها أنها تصل إلى أكثر من 90 خصم وليس سبعة الإمام ابن حجر مثلا له كتاب اسمه الخصال الموجبة للغلام الخصال الموجبة للغلام وجمع فيها أكثر من 90 خصم والأحاديث رواها ابن ماجه والإمام الترمذي والإمام أبي داود والإمام محمد عند المسلمين أحباء المستدرك والإمام البخاري والإمام مسلم في أئمة كثيرة وبعض الأجزاء الحديثية فجمعوا الاتصال وجمعها الإمام السيوطي في كتاب سماه تمهيد الفرش في الخصال المجيدة لظل العرش لجلالة الدين السيوطي جمعوها على كثير واختصرها الإمام القسطلاني في شرح بهذه السابع على سبيل المثال شرح هذا الحديث اختصر القصار كلها وذكرها وذكر الأعزاء إلى من رواه الإمام القسطلاني ولخص كتاب الخصال من قبل الزلال بن حجر أنه ليس مطبوعا فيمكن أن تصل إلى هذه الخصال من خلال قراءتك لأهل السالم شرح صحيح البخاري للإمام القسطلاني تأتي هذا الحديث فتجده ذكر فيها في الشرح كل الخصال وعزاها إلى غيره هذا يمكن الوصول إليه وقد جمعتها أنا في مصر في الرسم ولكن لم أتي بها معي ولكن على أي حال معي تمهيد العرش تمهيد الفرش للإمام السيوطي بالخصال الموجبة لظل العرش ممكن موطئها لكم تصورها على أي حال نذكر منها بعض الخصال التي لم تذكر في هذا منها رجل تاجر اشترى وباع ولم يعمل إلا حقا يعني التاجر الصادق الأمين طيب. ومنها رجل يراعي الشمس لمواقيت الصلاه له قلبه معلق بالمساجد او المؤذن لان المؤذن يراعي مواقيت الصلاه متى جاء الاذان حتى يؤذن فدخل فيه فالمؤذن يراعي مواقيت الصلاه ليعلم الناس هذا دخل في العشر ورجل ان تكلم تكلم بعلم وإن سكت سكت على حلم هذا أيضا في العرش ورجل غض عينه عن محارم الله لا ينظر للمحارم يغض طرفه هذا في ظل عرش الله لأن يدل على العشق وعين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وكذلك أهل ذكر لا إله إلا من يكثر من ذكر لا اله الا الله لا اله الا الله يكون في عرش ولذا قال بعض الاولياء عليك ان تذكر لا اله الا الله محمد رسول الله سبعين الف سبعين الف مره مره في عمرك يعني سبعين الف مره تقول لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله هكذا تكملها سبعين ألف مرة مرة في عمرك ممكن تقسمها كل يوم 100 مرة فيمر عليك يعني قريب مثلا من العامين تنتهي 70 مرة فإذا كانت وردة لك يوميا تكررها كثيرا في حياتك تكون في ظل عرش لأن هناك حديث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل قربوا أهل لا إله إلا الله من ظل عرشي فإني أحبهم والله تعالى أعلى وأعلى لكن تمهيد الفرش هذا ناقص لم يأتي بكل الخصال لكن الإمام القسطلاني جمعها جمع طيب طيب نحن نتعود إليه الإمام القسطلاني Dalam hadis tadi Nabi menyebut kepada kita tujuh golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana terdapat lagi ciri-ciri dan golongan lain disebut dalam hadis-hadis Nabi yang lain yang mana para ulama cuba menghimpunkan keseluruhan golongan-golongan yang mendapat naungan arasy Allah Subhanahu naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak melebihi daripada tujuh golongan yang disebut dalam hadis ini. Antaranya ulama yang menghimpunkan golongan tersebut ialah Imam Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam kitabnya Al-Khisal Al-Mujibah Al-Zulal dan demikian juga Imam Musayuti dalam kitabnya Tamhidul Farsh Al Khisal Al-Mujibah Al-Zulil Al-Arsh dan demikian juga Imam Asqalani dalam kitab Hadis di fi Syarh Sahih Bukhari maka antara contoh-contoh golongan lain selain tujuh golongan yang mendapat naungan arasy naungan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh para ulama yang mereka himpunkan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah yang antaranya ialah peniaga yang benar dan jujur ketika berniaga. Seterusnya ialah lelaki yang menjaga waktu solatnya dan orang yang bercakap dengan ilmu dan diam juga dengan ilmu dan golongan yang matanya berjaga kerana berjihad fi sabilillah dan golongan yang matanya menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga golongan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan eh, para para wali Allah ada ada menyebutkan kepada kita tentang zikir yang harus kita sebut iaitu la ilaha illallah muhammadur rasulullah bahkan disebutkan kepada kita kalau kalau boleh naklah kita mengucapkannya tujuh, sebanyak 70 ribu sekali dalam umur kita sahabatnya nak itu kalau kata para ahli tasawuf iaitu bila diucapkan 70 ribu kali dalam seumur hidup sekali sebanyak 70 ribu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka menjadi sebab kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء هذا يدل على الإنسان لا يقدر على الصلاة إلا إذا كان قضى كل أسباب التشويش حتى يدخل في الصلاة غير أي تشويش فإن كان جائعا قدر طعامه حتى يصلي وهو نفسه تكون الطعام وإن كان عطشانا فيشرب أولا ولا يدخل في الصلاة وهو يتابع الأحداث كما تكلمنا بالأمس وكل أسباب التشويش تمنع من الخشوع والخشوع سبب من قبول الصلاة ليس سببا لصحة الصلاة بل سببا لقبول الصلاة فأسباب قبول الصلاة تكون كلها خاشعة ولذا قالت لي إذا وضع العشاء أي الطعام الذي يوضع في آخر اليوم وكنت جائعا ونفسك تطوق للطعام وأقيمت الصلاة فقدم الطعام هذا لمن تطوق نفسه للطعام وإذا كان الطعام قد أعد وجاهه وأن الطعام موجود بالفعل أما إذا كان الطعام نزل يوعد وأنت تنتظر سواء صليت أو لم تصلي تنتظر فأنت تقدم الصلاة أولا حتى لو كنت تقوم بالطعام لأنك سواء صليت أو لم تصلي فالطعام ليس محددا الآن النبي يقول إذا وضع أي كان أمامك فإذا وضع وكان أمامك بخلاف ما لو وضع أمامك وأنت لا تطوق للطعام شبعان فالحديث ليس لك أنت تقبل يعني الصلاة الحديث لمن وضع أمام الطعام ونفسه تطوق للطعام فهذا رخص له من أن يؤجل صلاة الجماعة ويتركها ويأكل ثم بعد ذلك يصلي والله تعالى فالحديث الذي حديثا كان قد قلت عائشه رضي الله عنها daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda apabila disediakan kepada kamu makanan malam lalu diiqamahkan solat maka hendaklah kamu memulakan mendahulukan makan malam berbanding dengan kamu solat maka dalam hadis ini Nabi akan menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi nak mengajukan kita supaya solat itu adanya khusyuk walaupun khusyuk itu bukanlah sebab untuk tujuannya solat maksud tadi khusyuk سبب في قبول الصلاة الخشوع من أسباب قبول الصلاة وليس من أسباب صحتها وقد تكون الصلاة صحيحة غير مقبولة Kerana khusyuk itu merupakan sebab untuk diterimanya solat dan bukannya khusyuk itu syarat untuk sahnya solat. Maka Nabi menurut kepada kita bila dihidangkan makanan, maka hendaklah didahulukan makanan tersebut berbanding dengan solat. Uh, solat. Menurutkan makan malam sebelum kita solat. Kerana sekiranya kita berkendak kepada makanan tersebut dan makanan tersebut telah pun dihidangkan. Namun sekiranya makanan tersebut belum lagi dihidangkan dan kita bersiap-siap untuk solat, maka tidak boleh kita menggunakan hadis ini maka adalah kita mendahulukan solat malam berbanding dengan kita makan malam في وقت العشاء يعني تلعب في كان يقولون غلطة في الصباح في الغداء فهو لا تلعب فيه هذه كان عادة الناس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن المقصود الحكمة هو أن لا تصلي وأنت نفسك تقول كل للطعام فإن كنت حتى وقت صلاة الظهر وجائع الطعام معك فأجل الصلاة لأنها غالب موسع وكل ثم صلي لكن النبي دعا بقناة العشاء على سبيل العادة وليس على سبيل التحديد بصلاة Soalan yang ditimbulkan Adakah solat Adakah larangan tadi Adakah didahulukan makan malam berbanding dengan solat Malam disediakan Mereka dengan solat malam itu Didahulukan didahulukan makan malam berbanding dengan solat isyak tadi Hanya khusus untuk solat isyak sahaja Ataupun sebalik Ataupun keseluruhan solat maka kemudian tu Syekh menyebut kepada kita maka tidaklah disyaratkan pada solat isyak semata-mata namun apabila kita ini e, dihidangkan suatu makanan ketika zuhurnya kita dihidangkan makanan dan kita memang lapar dan berkendak pada makanan tersebut maka dahulukanlah makanan tadi berbanding dengan kita solat kerana solat itu waktunya luas dan boleh kita semayang selepas kita selesai makanan العشاء والطعام في آخر النهار إما مع المغرب أو بعد المغرب أو حول المغرب أو عند وقت صلاة العشاء سؤالات دم إن شاء الله الدرس القادم بعد صلاة العشاء من المغرب والعشاء استراحة وأتيت إليكم بهدية الصلوات الإسرية الصلاة غير البرية وهي صلوات نبوية شديدة وأعطوها بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وذكرت فيها صلوات بعدد اسماء الله الحسنى للنبي صلى الله عليه وسلم كل اسم له صلاه تبين معنى الاسم وما في النبي وكيف تطلب التعلق والتقلب بهذا الاسم وانا اوزعها لمن يقرا العربيه يعني يقرا العربيه الذي لا يقرا العربيه لا حاجه ان شاء الله لان ليس عندي نسخ كامله يعني تكتفي كل العربيه فوزعها على من يعرف العربية كل الماليزيين يقرؤون العربية اللي يعرف العربية معنى معناها يعني يقرأ ويتذوق المعنى لأن فيها معاني عميقة فيها كل هذه أحوال أهل التصوف والسلوك الله من خلال التصوف إن شاء الله صلاة إن شاء الله يزيدكم في قراءتها مرة أسبوعية مرة في الأسبوع لك أن تقسمها على ستة أيام أو على سبعة أيام أو على ثلاثة ليالي أو أو تقرأها كاملة يوم الجمعة في مجلس واحد لك أن تفعل ذلك نفسك لكن على ألا يمر عليك أسبوع دون أن تقرأها وفيها وجود لكل المذاهب الزائغة من خلال الدعاء ففيها وجود على المذاهب المجسمة والمهدية وغير ذلك وفيها توضيح لمعاني مقامات الأولياء الصوفية والمهدية Sebab itu Syekh menagihkan kepada kita semua Selawat Yusriyah dan Selawat Asma'ul Husna Bagi mereka yang benar-benar memahami bahasa Arab sahaja ha, Mereka yang tak faham bahasa Arab itu tak dapatlah buku tersebut Namun yang dapat yang faham bahasa Arab maka dapat buku tersebut Namun eh, Dr. Syekh juga menjelaskan bahasanya dalam kitab Selawat eh, Yusriyah dan Selawat Asma'ul Husna itu Menjelaskan tentang Eh, sifat Allah, nama-nama Allah SWT dan bagaimana nama-nama tersebut dibiaskan kepada Nabi kita Muhammad SAW alaihi yang juga untuk menolak dakwaan-dakwaan eh, yang salah terhadap akidah terhadap Allah dan terhadap Nabi kita Muhammad SAW alaihi dan dan syekh akan uh, eh, menyatakan bagi kita maka kita tersebut dibaca secara sekaligus ataupun diagih-agihkan kepada Eh, tujuh kali bacaan atau enam kali bacaan maka dan syekh menjazahkan kepada kita akan selawat usliyah dan selawat asma'ul husna yang yang diberikan kepada kita semua maka sebut terjawablah qabilna Jazakumullah khairan jazakumullah. Nah,